Ħafna drabi se nterqu lejn destinazzjonijiet mhux magħrufa jew mhux tas-soltu. Drabi oħra se mmorru għal dawk li huma aktar familjari. Mexi daqqiet se naraw li dak li jidher familjari huwa ppreżentat b'mod differenti fuq il-Wikipedia. Hemm differenza wkoll bejn id-dinja tal-Wikipedia b'madwar 300 lingwa minn madwar id-dinja u dik bil-Malti. Fil-Malti, il-Wikipedia tissejjaħ Wikipedija għax hija enċiklopedija. Xi drabi dawn il-vjaġġi enċiklopediċi se nagħmilhom waħdi, imma waħdi magħkom. Drabi oħra, xi ħadd li jkun mistieden f'parti oħra mill-episodju partikolari li jkun se jwassalna biex niġbdu f'direzzjoni partikolari. U hekk l-każ illum. Tony Mikallef, il-President tal-Wikimedia Community Malta, se joħodna f'raħal twelidu. Isimgħu x'irrakkonta dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' dan il-post f'Malta kif inhuwa ppreżentat fuq l-enċiklopedija online b'diversi lingwi. Relazzjoni partikolari ħafna. L-iktar ħaġa li ġibditni għall-Wikipedija kienu proprju f'dawk is-snin bikrin fejn kien hemm ħafna ineżattezzi. Eżempju, daħħal il-kelma gżira u fuq l-artiklu dwar il-gżira kien hemm ħemel eh, jew kien hemm materjal ħanajdu hekk li ma kienx veritier, ma kienx hemm eh, sostanzjat u ma kienx hemm citations, nħobb insemmi l-eżempju tal-mibti kappillan kallo manxe li kien hemm paragrafu sħiħ li jgħid jekk niftakar sew li fil-Knisja tal-Gżira kien hemm perjodu fejn kien jinstema il-leħen tal-Kappillan Karlo Manxe jidwi u jiena li trabbejt fil-Gżira eh, u kontu għadni u koll eh, nifrekwenta għatma kien li nafżgur li meta kont fit-fuliti ma' waħda min-navi tal-Knisja kien hemm il-Youth Center u kien hemm il-palk. Allura minn ġol Knisja eh, min jaf kemm konna nagħmlu ħsejjes aħna bħala tfal ġuvintu mhux minn ġol Knisja, minn ġol Youth Center minn fuq il-palk, konna nagħmlu ħsejjes u kienu jinstemaw fil-Knisja u kienu jiġu jsiktuna jew konna nkunu tindoqqu d-diski jew konna qegħdin nirrextaw u forsi ġew interpretati b'dal mod. Allura iva, l-ineżattezzi kienet ix-xi ħaġa li lili naħseb li ħajritni biex eh, nikkoreġi affarijiet li ma kienux veritieri fuq il-Wikipedia. U allura issa jagħmel sens li immorru propju fil-Wikipedia u naraw xem dwar din il-lokalità tal-gżira. Il-Wikipedia għandha eh, artiklu dwar il-gżira b'diversi lingwi, aktar minn 30 lingwa fil-verita. U naturalment, jekk wieħed ifittex għal-gżira ħafna drabi, L-ewwel post li sa jintbagħat huwa fuq il-Wikipedia bl-Ingliż. Meta narawh dan l-artiklu, nindunaw li huwa artiklu relattivament sostanzjali, fis-sens li m'hemmx biss paragrafu jew tnejn imma hemm ftit tarif eh, mhux ħażin. Hemm ukoll diversi ritratti. li jinkludu il-bandiera tal-gżira, eh, l-arma tal-gżira li hija simili ħafna għall-bandiera tal-gżira, eh, fejn hi l-gżira fil-gżejjer Maltin. U anke dettalji oħra inkluż minn huwa sindku, il-popolazzjoni, eh, u anke dettalji oħra li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-post din il-lokalità partikolari. Numru ta' ritratti ta' inħawi ehm, vari madwar il-gżira. Jidru kol f'din il-paġna eh, bl-Ingliż. Jena mux sa naqralkom il-verżjoni tal-paġna bl-Ingliż, eh, tistaw tarawa dina faċilment anka jekk tfittxuha fuq l-internet. U taraw ukoll li teżisti b'numru sostanzjali ta' lingwi oħra, kif qed ngħidu aktar minn 30 eh, lingwa. Il-lingwi eh, prinċipali eh, Ewropej huma kważi kollha irrappreżentati il-Ġermaniż ngħidu aħna l-Ispanjol, il-Franċiż, it-Taljan. Dawn huma kollha lingwi illi hemm il-paġna dwar il-lokalità tal-gżira bihom. Il-Portugiż, il-Pollak, il-Norveġiż, u anke l-Olandiż. U bat tiskanta wkoll kif issiba anka b'lingwi li forsi ma tistenniex daqshekk. Eh, mhux ħanajt pereżempju għall-Iżvediż jew inkella għall-Korean jew għall-Arbi eh, illi dawn il-lingwi eh, tinstab anke bihom din il-paġna dwar il-gżira. Anka blurdu, ngħidu aħna. Pero eh, li affaxxinani huwa li pereżempju issiba wkoll fost lingwi oħra bl-isqalli, illi fil-verità huwa meqjus bħala dialett tat-Taljan. Issiba wkoll eh, b'lingwi oħra eh, illi mżgur illi ma tistennihomx bħal ma ngħidu aħna huwa l-Armenjan jew inkella lingwi oħra bħal huwa il-Persjan. Hemm ehm, lingwi oħra u jiena dawn il-lingwi se nħallihom għax ħafna minnhom anqas biss naf naqrom. Sintendi. Però eh, il-Malti huwa dik il-lingwa illi għandna illi qegħdin eh, flimkien illum hawnhekk intom tisimgħu lili. Eh, indubjament hija il-lingwa tagħna u l-lingwa illi nafu. U meta mmorru fuq il-Wikipedija jiġifieri l-Wikipedia bil-Malti, l-ewwel ħaġa li nsibu illi l-verżjoni tal-artiklu dwar il-gżira bil-Malti immedjatament hija kwalifikata l-gżira bħala lokalità u dan naturalment għax min ifittex f'enċiklopedija dwar gżira dik li hija iżola bit-Taljan jew inkella island bl-Ingliż, naturalment eh, din u jistenna li jsib dwar eh, gżira li hija island jew iżol, mhux eh, dwar il-lokalità ta' gżira. U allura mill-ewwel hija kwalifikata illi gżira hija il-lokalità. Imma qed insibu wkoll illi hemm illi dan l-artiklu għandu bżonn jiġi wikifikat biex jaqbel mal-standards tal-Wikipedija. U hemm ukoll talba biex jekk jogħġbok għin biex ittejjeb dan l-artiklu skont il-konvenzjonijiet tal-Wikipedia. U dan mhuwiex il-bot wisq minn dak illi rrakkontalna Tony Mikallef. L-ewwel paragrafu dwar il-gżira fil-Wikipedija bil-Malti huwa dan. Il-gżira hija belt li fir-reġun li ssiba fil-reġun ċentrali ta' Malta u tinstab bejn taslima u l-imsida u qrib ta' xbiex. Il-popolazzjoni tal-gżira hija ta' 8029 dana f'Marzu tal-2014. Interessanti parentesi hawnhekk illi ehm, fuq il-paġna bl-Ingliż hemm anka popolazzjoni tal-gżira, il-numru tal-popolazzjoni tal-gżira huwa aġġornat aktar. U għal radunaw dan huwa eh, fost l-ewwel modifiki illi ċertament jekk mhux jien jew Tony Mikallef xi ħadd ieħor eh, għandu jagħmel jew ħanamlu Possibilment anke sa meta inti tiġi biex tisma' din din il-modifika anke tkun saret dan għal fatt li fi Jannar ta' l-2019 skont il-verżjoni tal-Wikipedia bl-Ingliż il-popolazzjoni eh, kienet diġa telet għal 11,669 li huwa mm, ftit aktar minn Tlett elef aktar minn dak li hemm imniżżel fil-verżjoni bil-Malti. L-isem ta' din il-lokalità ġej mill-gżira imsemmija għall-Gran Mastru Manuel de Vilhena, eh, illi aħna nafuha bħala l-Manuel Island. Ix-xatt tal-gżira għandu veduti tal-Belt Valletta mdawra biswar li huma mdawla bil-lejl u dawna eh, joħolqu sfond għal gżira Manuel, il-jott marina u anke il-ġnien pubbliku. Umbagħad eh, l-artiklu dwar il-lokalità tal-gżira fil-Wikipedija bil-Malti jgħaddi propju għal l-istorja tal-belt infisa. U hawnhekk mill-ewwel wieħed jintebaħ anke jekk ħares lejn din it-taqsima illi ma hemmx referenzi, ma hemmx eh, ċitazzjonijiet kif ngħidulhom. Eh, ma hemmx eh, mod kif jiġi verifikat illi dak illi hawn miktub hawnhekk huwa bbażat fuq sors illi wieħed jista' joqgħod fuq. U dan huwa wieħed mill-prinċipji propju ta' kif eh, il-Wikipedia tkun aktar utli. Din il-problema ma nsibuhiex biss fil-verżjoni bil-Malti, Imma ssibha wkoll fil-verżjoni bl-Ingliż u anka lingwi oħra. Fil-fatt, eh, din il-parti ta' l-istorja tal-belt, l-istorja tal-gżira, meta wieħed iħares liha fuq il- eh, fuq il-paġna bl-Ingliż jara li hemm miktub propju hekk. This section does not cite any sources. Ħalli eh, naqbżu din il-parti ta' l-istorja tal-gżira anka biex ma ntawlux iżżejjed fuq il-gżira, b'mod partikolari anka biex ma nkunx qiegħed naqralkom affarijiet illi ġejjin eh, minn sors illi mhux verifikat u ngħaddu għal dik il-parti illi rrefera Tony għaliha ftit ilu. U din hija dwar il-Knisja Parrokkjali tal-Gżira. Il-Knisja Parrokkjali tal-Gżira, miktuba hawnhekk, hija dedikata lil Madonna tal-Karm. Il-festa annwali tiġi ċelebrata fit-tieni ħadd ta' Lulju. Il-Knisja Parrokkjali tal-Gżira hija magħrufa lokalment bħala tal-ġebla. Dan b'referenza għal inċident illi seħ fil-qrib fl-10 ta' Lulju ta' l-1902. Tliet baħrin Brittanniċi fis-sakra, eh, William Wallace, Charles Turnbull u John Packen, ridu jidħlu f'bar u dak il-ħin il-bar kien magħluq. Meta Karbnu Brincat, sid tal-bar, rifjuta li jiftaħ, il-baħrin bdew jitfgħu l-ġebel lejn il-post. Waħda minn dawn il-ġebel eh, laqtet niċċa bżgħira b'ritratt tal-Madonna tal-Karmnu li kien hemm barra l-bar. Il-ġebla kisret il-ġiġa tal-qafas iżda ma għamlitx kuntatt ma' ritratt innifsu illi baqa' intatt. Inkejja r-riħ, il-ġebla baqgħet imwaħħla fil-ħġieġ imkisser. Il-ġebla tneħħiet mir-Reverendu Anton Manxe u ttieħdet fil-Knisja Parrokkjali ta' Stella Maris ta' Slima fejn il-kappillan kien ir-Reverendu Francis Vincent Manxe, illi kien ħu Anton. Sar talb u servizzi riparatorji għal tliet ijiem u wara dan dun Anton Manxe irnexxielu jwaqqaf kappella żgħira fil-gżira fejn ittieħed dan l-inkwatru b'din il-ġebla u hemm beda jissejjaħ tal-Madonna tal-Ġebla. Il-qafas il-ġiex imkisser u l-ġebla illi ntefet fuq ir-ritratt tal-Madonna ġew ippreservati u għadhom esebiti f'din il-knisja sal-lum. Fis-7 ta' Lulju ta' l-1913, l-Isqof Pietro Paċ kien iddikjara il-kappella bħala viċi parroċċa. Fil-15 ta' Mejju ta' l-1921, l-Isqof Mauro Corbana iddikjara l-kappella bħala parroċċa. Duran Ton Manche kien l-ewwel kappellan u taħt id-direzzjoni tiegħu bejn l-1921 u l-1935 inbniet il-knisja parrokkjali eżistenti. It-tieni kappillan fl-istorja tal-parroċċa tal-Gżira kien Dun Karlo Manxej. Dan sar kappillan tal-Gżira fit-12 ta' Mejju tal-1935 u dam jokkupa din il-kariga sa mewtu fil-11 ta' Novembru tal-1950. U sfortunatament, u sanajt sfortunatament għal raġuni li nittama li hija ovvja, l-istorja tiqaf hawn, imma l-istorja fil-verità ma tiqafx hawn. L-istorja tiqaf hawn fis-sens ta' xem miktub fuq il-Wikipedija u anka fil-Wikipedia dwar din il-parroċċa eh, tal-Madonna tal-Karmnu tal-Gżira, marufa bħala tal-ġebla. Naturalment, mill-1950 li hawn ġraw affarijiet oħra, u naħseb li parti mill-problemi hija li hawnhekk ma hawnx citations, ma hawn referenzi ta' xejn. U Tony eh, jaf dwar din. La, ma kienx ikun hemm citations xejn ġifieri. Però din ta' citations hija il-qofol ta' suċċess tal-Wikipedia kif qegħdin ngħidu. Allura eh, Tony anka jifima, jifima din. Eh, mhux biss li mem citations imma fl-istess waqt kif se ġib anka l-affarijiet li huma tal-anqas kif jafuhom in-nies. Ħalli mbagħad iġib dawn ir-referenzi Eh, forsi wara, għalkemm il-mod preferit eh, minn dawk illi eh, jafu kif taħdem sew il-Wikipedia u li stabbilew anka bħala komunità regolamenti li biha timxi il-Wikipedia u jimxu dawn l-enċeklopediji online ehm, b'tant lingwi kif semmejna u ma propju dawn is-citations. Citation, u jiena di li, li smajta minn għand il-kappellan, imma mill-esperjenza tiegħi għax kien għaddu minn kun il-gżira. U għalkemm dan mhuwiex suġġett li jiena personalment naf dwaru jiena m'għandix dubju illi ximkien hemm xi sorsi ta' referenza illi jistgħu jiġu konsultati bħal pereżempju il-famuż eh, blitorħula Maltin ta' Alfi Gullajmir. Jina m'għandix kopja tiegħu dan imma ċert li hemm min qiegħed jisma' dan li qiegħed ngħid jien eh, li għandu kopja ta' dan is-sors u allura eh, permezz ta' l-modifikar ta' din il-paġna allura jista' jidħol dan is-sors veru propju. Kif fil-fatt daħal Anka sors dwar il-bliet tewmin illi hemm tal-lokalità tal-gżira. Il-gżira, anka qiegħda fuq il-Wikipedija din, hija ġemellata ma' Glifada fil-Greċja u anka ma' belt oħra ta' Valbrizix illi hija fil-Polonja. U dawn it-tnejn hemm referenza għalihom biex juru biċ-ċar illi din mhijiex xi ħaġa li hija inventata jew nkella eh, semawha u jridu jgħiduha imma hemm mod ċar eh, ma minn fejn ġej dan it-tarif. Fil-każ tal ta' dawn il Fil-każ ta' l-ewwel waħda, il-sors huwa eh, propju mill-website tal-Kunsill Lokali eh, il-verżjoni oriġinali Eh, għadha teżisti għax arkivjata, fis-sens li l-website tal-Kunsill Lokali eh, tal-Gżira illi kien hemm meta nkitbet oriġinarjament din il-paġna llum m'għadix teżisti, imma mbagħad eh, il-parti l-oħra dwar il-belt l-oħra fil-Polonja issiba propju ehm, fuq il-verżjoni tal-website tal-gvern illi tal-gvern ta' Malta li għandu x'jaqsam mal-kunsilli lokali. U din hija xi ħaġa li ġibna għal kemm huwa importanti allura dawn il-sorsi ta' referenza u ta' verifikazzjoni għax pereżempju anke f'dik il-parti li ħallejtilkom barra ġifieri dwar eh, l-istorja tal-belt infisa, il-lokalità tal-gżira, eh, hemm miktub dwar eh, l-iżviluppi li kien hemm fil-popolazzjoni u kif inbidlet din dal-aħħar. Ehm, u Tony mikallef ikun fost l-ewwel illi jgħidulek dwar dawn il-bidliet anka avolja eh, dawn issibhom imsemmin fil-Wikipedia ma hemmx sors ta' referenza għalihom. Il-gżira hija lokalità multikulturali f'daw l-aħħar 10 snin. Kollox sew. Imma allura referenza liha fejn din? Fejn hija Ir-referenza li tgħidilna b'aktar preċiż eh, dwar id-demografija ta' din lokalità tal-gżira. Fejn ir-referenza? Hemm qiegħda? Le mhijiex. Imma jiġifieri titkellem ma' min titkellem u anke tkun hemmhekk tinduna u li l-parti kbira tan-nies huma barranin. Il-parti assoluta ta' nies huma barranin. Indubjament jiena mort il-gżira Kemm-il darba fl-aħħar snin u dan li qed jgħid Tony nista' ngħidu. Imma biex ikun sors enċiklopediku u biex ikun sors enċiklopediku fuq il-Wikipedija b'mod partikolari u l-Wikipedia b'mod globali, eh, irid ikun hemm sors ta' referenza illi ġiet ippubblikata. Sempliċiment dak li naraw u dak li nosservaw jew dak li nafu bħala kważi sens komun eh, mhuwiex biżejjed. Irid ikun hemm sors illi huwa verifikabbli. Jena mux sammur sal-estrem illi najt illi eh, il-paġna illi jem dwar il-gżira fuq il-Wikipedia eh, miex veritiera. Imma se ngħid illi għandha bżonn eh, sorsi ta' referenza biex jikkonfermaw kemm dak li hemm miktub huwa tabilħaqq dak li għandna nkunu nafu f'enċiklopedija dwar il-lokalità tal-gżira f'Malta.